บุ๊กทูสามสิบหกการขนส่งมวลชน Viešasis miestų transportas ป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหนครับ Kur yra autobusų stotelė? รถเมล์คันไหนไปกลางเมืองครับคุริสอัตบุสสวัจวยอีเมียสตูเซนทราผมต้องไปสายไหนครับคุรวนุเมรุมันวาจวตผมต้องต่อรถไหมครับอาร์มันเรเกสเปอร์ซิสต์ผมต้องต่อรถที่ไหนครับคุรมันเรเกสเปอร์ซิสต์ ตั๋วรถราคาเท่าไหร่ครับกี่คินเบิลเลตัสกี่ป้ายก่อนที่จะถึงกลางเมืองครับกี่สตตลูรอิกิเซนทรูคุณต้องลงรถที่นี่ครับยุมเชเรคิชลิปต์คุณต้องลงข้างหลังครับยูสตูริเตอิชลิปต์โปรกาเลเนสเดเรส อีกห้านาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาครับ Kitas metro traukinys atvyks po penkių minučių. อีกสิบห้านาทีรถรางขบวนต่อไปจะมาครับ Kitas tramvajus atvyks po dešimties minučių. อีกสิบห้านาทีรถเมล์คันต่อไปจะมาครับ Kitas autobusas atvyks po penkiolikos minučių. รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับคดาบจูเอปสกุตินสเมโทรทรคินิสรถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับคดาบจูเอปสกุตินสตรัมบายุสรถเมล์เที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับคดาบจูเอปสกุตินสออโตบุสสคุณมีตั๋วรถไหมครับ Ar turite biljeta? ตั๋วรถหรือไม่มีผมไม่มีตั๋วรถครับ Biljeta? Ne, ne turiu. งั้นคุณต้องเสียค่าปรับครับ Te privalote turite mokėti baudą.